שיעור מספר 1 Lesson number 1 עבודה ולימודים Working and studying אוצר מילים פעיל Active vocabulary הקשב וחזור Listen and repeat אוניברסיטה, אוניברסיטות ב ב בסדר. גברת. גם. דוקטור. ה. אני הולך. היסטוריה. ו. טוב, טובה. ל. לה. לא. לאן? להתראות. אני לומד. מה? מורה, מורה. ממשלה, ממשלות. מר. סטודנט, סטודנטית. ספר, ספרים. עבודה, עבודות. עברית. אני עובד. אני עושה. פקיד, פקידה. רופא, רופאה. שיעור, שיעורים. שלום. שפה, שפות. תודה, תודות. תלמיד, תלמידה. ביטויים וצירופים expressions and phrases אין חדש. בסדר גמור. הכל בסדר. לא רע. מה חדש? מה נשמע? מה שלומך? מה שלומך? שלומי טוב. תודה לאל. שיחות, Dialogues שיחה א' Dialogue 1 הקשב listen שלום אביבה. שלום אורי, מה שלומך? שלומי טוב, תודה. מה שלומך? בסדר. מה אתה עושה בירושלים? אני סטודנט באוניברסיטה. גם אני סטודנטית. מה את לומדת? אני לומדת שפות. מה אתה לומד? אני לומד היסטוריה. שיחה א', הקשב וחזור, listen and repeat. שלום אביבה. שלום אביבה. שלום אורי. מה שלומך? שלומי טוב, תודה. מה שלומך? בסדר. מה אתה עושה בירושלים? אני סטודנט באוניברסיטה. גם אני סטודנטית. מה את לומדת? אני לומדת שפות. מה אתה לומד? אני לומד היסטוריה.